zāles, meditācija. Patiesībā ne jau šaubas vai skaudība padara mūs nelaimīgus, bet sekas, kad apzināmies, ko esam izdarījuši. Tā kā daudzkārt esam cietuši no savas rīcības sekām, mums nekavējoties jārīkojas, lai sevi atveseļotu. Indijā, kad cilvēki cieši no malārijas, ārsti izraksta hinīnu. Hinīns ir ļoti rūgts – tad lolojot skaudību, meditācija ir kā hinīns, ļoti rūkta un sausa. Bet ja zināt, ka šīs meditācijas zāles jūs izārstēs no šaubu, baiļu un skaudības drudža, labāk būs tās lietot. Meditāciju sākot, pasakiet četras lietas. Bailes atstājiet manu dzīvi, šaubas atstājiet manu dzīvi, skaudība atstāja manu dzīvi, nedrošība atstāja manu dzīvi. Jūs man nesat un nekad nebūsiet vajadzīgas. Tad tās iznāks no jums un jautās, ko tad tu vēlies? Jūs atbildēsiet, es vēlos tikai meditāciju, es vēlos tikai Dievu. Pierādījums tam, es varu iztikt bez jums, bet jūs nespējat iztikt bez manis. Bailes, jūs nevarat iztikt bez manis, tāpēc nākat un patveraties manā ķermenī. Skaudība, tu nevari iztikt bez manis, tāpēc tu nāc un patveries manā vitālā. Šaubas, jūs nevarat iztikt bez manis, tāpēc jūs nākat un patveraties manā prātā. Nedrošība, tu nevari iztikt bez manis, tāpēc tu nāc un patveries manā sirdī. Kad dievišķā veidā izaicināsiet šīs četras īpašības – ar to pietiks, lai tās jūs atstātu. Ja tu vari iztikt bez mums, kāpēc, lai mēs nevarētu iztikt bez tevis? Tās pajautās un aizies. Tad jūsu meditācija būs pilnīga. Vai vēlies atbrīvoties no nemitīgās kaudības drudža? Es atklāšu tev lielu noslēpumu. Vienkārši mīli un saplūsti ar savas sirds vienotību.